هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين محترم وقدرلي لر عزيز قرأكلر قرددلر صاحب خاندان alloh subhanahu va taoloning fazli karami ila siz biz barcha mehmonlar aziz musulmon jamoasi hammalarimiz uchun qadrli bo'lgan hurmatli bo'lgan bir xonadonni mehmoni bo'lib turibmiz bu yerda bizdan avval suhbat qilgan ustozlar azizlarimiz ta'kidlab o'tganlaridek dinda xodimi bo'lib turgan shariatni xizmatida turgan bir xonadonda mehmoni bo'lib turibmiz oila qurayotgan ukamiz qori kalom rabboniyni yaxshi ko'radigan yaxshi ko'rganligidan uni yod olishlikka harakat qilib qalbiga joylab allohdan hibzini so'ragan ibodatlik bir kuyov to'ra bo'lsalar bularning otalari yu onalari hammalari ibodatda dini diyonatda mustahkam turgan dinni xizmatida turgan kishilar o'sha pastlar gapirmay o'tiringlar tek o'tiringlar odob mehnat qilib gapiryapmiz alloh subhanahu va taolo bu xonadonda bundan keyingi hayotlarida ham dinda xizmatida chiroyli turishliklarini nasib aylasin hozir abduvohid domla hazratlari suhbatlarini qur'oni karim oyatiga olib keldilar qur'oni karim hidoyatidan suhbat qildilar qur'on hozir bu yerda o'tirgan mana tirik qur'onlar bilan gapirguvchi qur'onlar bilan o'tiribmiz o'shanday qorisi bo'lgan gapirguvchi qur'oni bo'lgan bir xonadonda o'tiribmiz azizlar mana shu qur'on hammamizni haqiqatda ham hayotimizni to'g'ri yo'lga hidoyatga boshlaydigan eng ishonchli lazzatlik haq kitoblarimizdan biridir biri va yagonasidir payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qur'oni karimni o'zlari ham yaxshi ko'rar edilar shuning uchun ba'zan ba'zan boshqa sahobalarga ham qur'on o'qitib turishligini yaxshi ko'rar edilar jumladan abdulloh ibn masud roziyallohu anhudan rivoyat bo'lgan ushbu hadisda imom buxoriy hazratlari rivoyat qiladilar kim rasulimiz alayhissalotu vassalam abdulloh ibn masud roziyallohu anhuga bir kuni yo abdulloh manga qur'on o'qib bering dedilar abdulloh taajjub qildi rasulimiz alayhissalotu vassalamga qarab qur'on o'zlariga nozil bo'lgan bo'lsayu mana o'zlariga o'qib beramanmi dedilar rasulimiz alayhissalotu vassalam men boshqalardan qur'on eshitishni yaxshi ko'raman o'qib bering dedilar abdulloh ibn masud roziyallohu anhu aytadilarki men qur'on o'qishni boshladim dedilar qur'on o'qib bir qancha o'qib olibman bir holatga yetganimda rasululloh sollallohu alayhi vasallam kifoya qiladi deb qo'ydilar hasbuk dedilar bo'ldi qiling dedilar mana shundoq to'xtab qarasam sarvari alayhi alayhissalotu vassalamning ko'zlaridan oqqan yosh yonoqlarini uyitib yuborgan ekan dedilar rasulimiz alayhissalotu vassalamga haqiqatda qur'on o'zi nozil bo'lib tursayu jabroil alayhissalomdan doim eshitib turgan bo'lsalaru lekin boshqa bir insondan qur'on eshitishlikka shuncha oshiq bo'lib eshitganda ham yig'lab eshitishlari siz bilan bizni nihoyat darajada qur'onga yanada muhabbat qilishligimizga turtki bo'ladigan husni xulqlari nihoyat darajada doj bo'lamiz oilani baxtli bo'lishligi eri xotinni bir biriga chiroyli muomala bo'lishligi mana shu xulq ichidan bo'ladi azizlar oyisha onamiz hafza onamiz boshqa onalarimiz aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kirganlarida ba'zan bizga uy yumushlarida yordam berar edilar deydi bularga chiroyli muomala qilar edilar shuning uchun aytardilarki sizlarni ichingizda eng yaxshilaringiz ayollariga ahliyalariga chiroyli muomalada bo'ladiganlaringiz derdi agar erkak kishi oilada sarvari koinot alayhissalotu vassalamning xulqi bilan xulqlanar ekan go'zal xulq sohibi bo'lar ekan u oilada qandoq bo'lib janjal bo'lsin agar ayol kishi rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni tarbiyalari bilan tarbiyalanar ekan onalarimizni sahoba onalarimizni xulqi bilan xulqlanib sarvara koinot alayhisalotu vassalamning ko'rsatmasi bilan yashar ekan bu oilada qandoq qo'ydi chiqdi bo'lsin azizlar oilalarni chiroyli bo'lishligi mana shu narsaga katta bog'liq husni xulq haqida biz juda ko'p gapirishligimizga to'g'ri kelib qoldi azizlar hammalarimiz xususan yurtni ichida yurguvchimiz hammamiz ham mana shu husni xulqqa doimo muhtojmiz husni xulq ila boshqa millat boshqa din oldilarida biz musulmonlar o'zimizni chiroyli ko'rsata olamiz umomatil bohiliy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan ushbu hadisda husni xulq haqida rasulimiz alayhissalotu vassalam shunday deydilar ana zaimun bi bayti fi rabatil janna liman al miraa wa in kana muhaqqan. wa bi bayti fi wasatil janna لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه dedilar ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilarki man bir bandaga jannatning bir chekkasidan bir uy bino qilib berishlikka bir qasr qilib berishlikka zominman kafilman dedilar tasavvur qiling azizlar hozir birortamizga mana shu mahalla juda yaxshi mahalla hammalari yig'ilgan ahli ilm ahli fazil kishilar shu mahallaga sizga bitta uy qilib beraylik desa kim qabul qilmaydi hamma qabul qilib beradi yana chiroyli uy solib bersa yana uy soluvchini eng ustasi solib bersa sarvari koinot alayhissalotu vassalamni takliflarini e'tibor qilamiz sarvari koinot alayhissalom aytyaptilarki men jannatdan hovlidan emas joyi yo'q mahalladan emas jannatni bir chekkasidan bitta bayt qilib berishlikka zominman kafilman shunday kishigaki agar u miro jidolni tortishishni tark qilsa agar sendeki u o'zini haq deb bilgan bo'lsa ham bu narsa qiyin miroda shorihlar aytibdiki jidol debdilar janjal debdilar bir odam bilan tortishishlikka to'g'ri kelib qoldi o'sha tortishish jarayonida o'sha tortishishligimiz oxiri janjalga olib keladi shuni oldini bila turib shu odam bilan hozir man tortishib ketsam bir o'zim bir munozara qilib davom etaversam oxiri janjalga chiqib ketar ekan deb turib o'zi haq gapirib turgan bo'lsa ham sabr qilib to'xtagan odam odamlarni nazdida yengilganga o'xshagan bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu odamga jannatdan bir qasr bino qilib berishni va'da qildilar bu qiyin narsa o'zini haq deb bilib o'zi to'g'ri gapirayotganini bilib xoh bu tijoriy muomala bo'lsin xoh dunyoviy qaysi muomalada bo'lsin o'zini haq ekanligini bila turib tortishishlik janjalga olib keladigan holatida sabr qilgan birodarimizga jannatdagi qasri muborak bo'lsin ikkinchisi men dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatning vasati o'rtasidan bir bino qilib berishlikka zominman kafilman shunday kishigaki agar u yolg'onni tark qilsa dedilar inkana mazihan agar hazillashayotgan bo'lsa ham hazil gapirayotganda ham yolg'onni tark qilsa hayotida umuman yolg'on ishlatmasa mana shu odamga jannatni o'rtasidan qasr beradi bino beradi uy beradi bu qiyin narsa azizlar lekin yolg'on ummatga xos narsa emas chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meni ummatimdan yolg'onchi chiqmaydi deganlar ming afsuslar bo'lsinki asta asta bu narsani mundoq qilsa bo'laverar ekan ba'zan gapirsa bo'laverar ekan umuman yolg'on gapirib bo'lmaydi agar chindiki o'sha biz aytmoqchi bo'lgan odamimizga bir or ranjib qolsada yuzlariga chiroyli qilib haqiqatni gapirish kerak qulil haqqu in kana murran haqiqatni gapiring agar chindiki achchiq bo'lsa ham dedilar yolg'on gapirmaymiz orqadan gapirmaymiz faqat haqiqatni gapiramiz bir birimiz bilan muomala qilganda ham yolg'on ishlatmasak hech qachon janjal chiqmaydi chunki rasulimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga bir sahoba kelib bir nechta o'zini gunoh ish qilishligini aytdilar ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam manda bundoq gunoh bor o'g'irlik bor bundoq bor yolg'onchilik ham bor hozir sizni oldingizda va'da qilaman bitta gunohni tark qilishlikka qaysinizni tark qilay dedi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki unga o'g'irligingni ham tark qil degan yo'q boshqa gunohingni ham deganlari yo'qda yolg'onni tark qil dedi birinchi bo'lib yolg'onni tark qil dedi sahoba va'da qildi ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam man yolg'onni tark qildim va'da qildim sizga dedi haqiqatda qasd qildi yolg'on qilmaslik yo'lda ketayotib bir joyda o'g'irlik qilishlikka imkoniyat paydo bo'lib qoldi hozir o'g'irlik qilaman men chunki rasululloh alayhivasallamga yolg'on gapirmaslikni va'da qilganman o'g'irlikda emas o'g'irlik qilaveraman endi dedi o'g'irlik qilmoqchi bo'lib turib o'ylanib qoldi agar hozir men qo'lga tushib qolsam o'g'irlik qildingmi desa yo'q desam yolg'on gapirgan bo'lib va'dani buzaman ha desam qo'limni kesadi nima qilsam ekan keyin yaxshi shu ishni qilmay deb tark qildi va boshqa gunohlarda ham xuddi shunday bo'ldi natijada hamma gunohdan u odam forig' bo'ldi bitta yolg'onda tark qilishlik bilan yolg'onda tark qilishlikda gunohdan qutulishlik bilan odamlar orasida sodiq rostgo'y degan laqabni olishlik bilan birgalikda jannatni o'rtasidan ham bino oladi bunday kishilarga ham alloh jannatiga qasrini muborak aylasin uchinchisi jannatni eng oliy joyidan eng oliy joyidan va'da qilindi bayt rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki bibaytin fi a'la jannat jannatning eng oliy joyidan bayt qilib berishlikka man kafilman shunday kishigaki u o'zini xulqini chiroyli qilsa dedilar husni xulq odob hamma jabhada kerak azizlar shuning uchun azizlar bizlar hammamiz bir birimiz bilan husni xulqda muomala qilaylik xususan azizlar mana bunday shar'iy marosimlar ko'payib ketyapti qora juda ko'p kelib qur'on o'qib beryaptilar qorilarimizni bir birlariga iltifot qilib qur'on o'qib tebranib huzur qilib eshitayotganini ko'rib biz aytamizki biz ahli ilmlar ham bir birimizni suhbatimizga shunday oshiq shunday muhib bandalarmiz mana bu yerda o'tirgan bizdan peshqadam ustozlarimiz o'tiribdi bizdan ancha tajribaga ega bo'lganlar kirib o'tiribdi nimaga bir birimizga suhbat beryapmiz bir birimizni suhbatimizdan rohat topaylik bu ham husni xulq bo'ladi azizlar ammo mana shu narsani endi azizlar kelinglar bir narsani qilaylik to'yga marosimlarga taklif qilib kelganda bir narsa bizni bir oz ranjitib qo'yadi qaysi domlani yana aytaylik degan savol azizim birodarim deymiz biz o'zbekistonda hamma domlasini aytingiz biz parvoyimizga olmaymiz xafa bo'lmaymiz balki xursand bo'lamiz bizdan peshqadam ustoz kelsalar foydalanamiz ilmda barobar bo'lsa birga munozara qilamiz suhbat qilamiz agar ilmda pastroq bo'lsa o'rgatamiz bizda bunday narsa bo'lmaydi bu palonchi kelsa xafa bo'ladi undoq bo'lsa bundoq bo'ladi deyishlik avvalgi to'ylarni mashshoqlariga xos narsa bu azizlar bizda bundoq yo'q qaysi ahli ilm bir birini aytilsa huzur halovat bo'ladi ammo siz azizlar ham shunday ulug' ustozlarni taklif qilinganda bir narsani hisobga olinglar bizga bo'lgan yoki boshqa domlaga bo'lgan muhabbatingizni o'sha yerda o'tirgan hamma domlaga izhor qilib turing ba'zan yoshlari ulug' peshqadam ustozlar suhbat qilib tursa ularni qo'liga to'g'ridan to'g'ri xatni olib kelib beradilar mundoq xatni ochsa falonchi domla suhbat qilib bersin degan yozuv chiqadi endi o'sha joyda bizni shunday deb taklif qilgan bo'lsa bizdan yoshlari ulug' bir ustoz sohbat qilib turgan bo'lsa u odamni qo'liga bizni ismimiz yozilgan maktubni bersa biz qanday holatda qolamiz azizlar shuning uchun har bir majlisni o'zini kattasiga o'ziga ilova qilib beraylik o'tirgan ulug'lar o'zlari biladilar kimga qachon suhbat berish kerak kim qandoq suhbat qilish kerak kim qur'on o'qish kerak kim duo qilish kerak bu asrlar oshib bizda kelayotgan o'zi husni xulq alloh taolo hammamizni shunday husni xulqda turishligini nasib aylashligini so'rab bu yerda o'tirgan ulug' ustozlarimizdan bu yangi bo'lgan oilamizni ham o'zimizni ham adashib ketishlikdan saqlashlik va husni xulqda bardavom bo'lishlik haqida duo qilib berishlarini so'rab qolamiz